Միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է պատժամիջոցներ կիրառի։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հանդիպել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների հետ։ Հանրապետությունում շարունակվում են աշտանացանի աշխատանքները։ Աշխատանքային խորհրդակցություն քաղաքաշինության նախարարությունում։ Միջազգային հանրությունը հրաժեշտ է տալիս Ադրբեջանի իշխանությանը։ Իբերիայի քաղաքային խորհուրդը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը հիմնականում խախտվել է դիպուկահար եւ հրաձգային զինատեսակներից։ Արցախի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ կանխարգելիչ քայլերի դիմել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ադրբեջանի հասցեին կոշտ հայտարարություններ հնչեցնի եւ նախաձեռնի համապատասխան քայլեր, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ադրբեջանական կողմը կփոխի ագրեսիվ քաղաքականությունը, կզսվի։ Նման կարծիքի հայտնել ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի նկատմամբ օրինակ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Ադրբեջանական чиновниկներին, մասնավորապես նախագահ Ալիևին, պաշտպանության նախարար Հասանովին, ովքեր կոչ են անում խփել Ստեփանակերտից թրջող ինքնաթիռը, համապատասխան ձևով պետք է թույլ չդրվի թռնել եվրոպական այս կամ այն պետություն։ Քանի որ նրանք եւ նրանց մտերիմները չեն կարողանում առանց Փարիզների ապրել, կարծում եմ, որ նման քայլը կլինի բավական ազդեցիկ, ասել է Դավիթ Բաբայանը, շեշտելով, որ միայն նման որակի պատժամիջոցների կիրառման արդյունքում Ադրբեջանը կդառնա ավելի զուսպ։ Նա նշել է, որ նախկինում նման պատժամիջոցներ են կիրառվել նաև Սիրիայի դեմ եւ ունեցել են իրենց արդյունքը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Կոչին, թե հակամարտության կողմերը պետք է հրաժարվեն ուժի կիրառումից եւ քաղաքական կամ դերձևորեն փոխմբռնման հասնելու համար, Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ ոչ հասցեական նման հայտարարությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի քաղաքականությունն է։ Սա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր պետությունների որթեգրած ընդհանուր մոտեցումն է։ Մենք միշտ ասել ենք, որ անհրաժեշտ է, որ հայտարարությունները լինեն հասցեական, որպեսի խախտող կողմը լինի սուսպ։ Մենք հասկանում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների անհանգստությունը։ Նրանք չեն ուզում իրավիճակը բարթանա, ուստի որթեգրել են նման քաղաքականություն, բայց վաղուց ժամանակն է, որ նրանք ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունեն եւ Ադրբեջանի նկատողություններ անեն, ինչպես օրինակ պատժամիջոցների կիրառումը, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Գուլյանը հոկտեմբերի 14-ին Երևանում հանդիպել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Քերոլին Մուգարի եւ նույն կազմակերպության համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են ԱՄՆ-ի հայկական գազམ་ակերպությունների եւ ԼՂՀ պետական գարույցների, մասնավորապես խորհրդարանի միջև համագործակցության հնարավոր ուղղությունները, մտկեր փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության, Արցախի հանրային տնտեսական կյանքի զարգացման հարցերի շուրջ։ Հանդիպանը ներկայ է եղել նաեւ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը։ Նույն օրը Աշոտ Գուլյանը մասնակցել է Փարակարի Պուրակում Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ առաջին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հարի Գիլմորի հիշատակին նվիրված ծառատունգին։ Հանրապետությունում շարունակվում են աշտանացանի աշխատանքները։ Նախորդ տարվանուն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել են հերկված եւ ցանված տարածքները։ Հադրութի շրջանում կատարվել է 2234 հեկտար աշտան հերկ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Շրջանի գյուղատնտեսության զարգացման հղթանը հանդիսանում շրջանում գործող համայնքների գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերը։ Նման ծրագրեր գործել են Վանաձորի ենթաշրջանի համայնքներում, ներկայումս այն գործում է Ուխտաձորի եւ Տողի ենթաշրջանների համայնքներում։ Այդ ծրագրերը իրենց մեջ ներառում են գերային բազմամարի խտաբույսերի, պատղատու այգիների հիմնադրում, ռոռոկման համակարգերի բարեկարգում, գյուղտեխնիկայի Օշո Եղջահոր Եման Եղջահոր անասունների ձեռքբերում 2015 թվականին շրջանում կատարվել է 2234 հեկտար հերկ 2014 թվականին համեմատ այն կազմել է 93.1% Սամվելը 100 հեկտար հացադիկայիններ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի 8-րդ Armtech Կոնգրես 2015 համաժողովի մի շարք պատվիրակների եւ նրանց հետ քննարկել Արցախում տնտեսական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հերանեկարներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետն ուրախություն է հայտնել, որ հերթական Armtech համաժողովն անցկացվել է Ստեփանակերտում, այն համարելով կայացած փաստ եւ նոր խթան Արցախի տեխնոլոգիա պետական բնակավարի գրավչության բարձրացման համար։ Ոլորտում կառավարության ծրագրերի եւ անելքների մասին Ռայիկ Հարությունյանը մասնավորապես նշել է։ Բարձր եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնակավարն առաջնահերթ ուղղություն է մեզ համար եւ պատրաստ ենք դրա արագ զարգացման նպատակով համապատասխան քայլեր կատարել։ Կառավարությունը պատրաստակամ է համագործակցել Արցախում գործունեություն ծավալելու հնարավորությամբ հետաքրքրված բոլոր ընկերությունների հետ։ Նոր ներդրումների խրախուսման համար կաջակցենք ներդրողներին թե ենթակառուցվածքների ապահովմամբ եւ թե արտոնյալ պայմանների տրամադրմամբ։ Անդրադառնալով հաջողված օրինակներին կառավարության ղեկավարն իթիվս այլ ձեռնարկությունների շնորհակալություն է հայտնել հանդիպմանը ներկա Synergy International Systems-ի ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Աշոտ Հովանիսյանին եւ լոկատոր ընկերության տնօրեն Արման Խաչատրյանին բավարար կամ ցուցաբերելու եւ Արցախում երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Վարչապետը բարձր է գնահատել նաև ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բակրատ Ենգիբարյանի ներդրումը հանրապետությունում տնտեսական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջընթացի գործում։ Հյուրերը վարչապետ Հարությունյանին են ներկայացրել իրենց ղեկավարած կազմակերպությունների փորձը, գործնեայության ուղղություններն ու հանրապետությունում աշխատանքներն ընդարձակելու հերանեկարները։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Արցախում տեխնոլոգիական եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ կրթական ծրագրերի իրագործման հնարավորությունների վերաբերյալ, որոնք թույլ կտան լուծել որակյալ կadrերի պատրաստման խնդիրը։ Հանդիպան ժամանակ ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորված իրադարձություններ համագործակցության հետագա ընդլայնման եւ ընթացի ծրագրերի զարգացման ուղղությամբ։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում փակbaşնի դիրական ընկերության անձնակազմին։ Ընկերության տնօրեն Սամվել Հարությունյանը ներկայացրել է ոլորտի խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Կարեն Շահրամանյանը ցանոթացել է համակարգի խնդիրներին տվել հասարարականներ նախանշել հետագա աներիքները։ Նախարարն ընդգծել է, որ ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգը կենսական նշանակություն ունի մեր երկրի համար։ Այդ նպատակով պետք է նոր սխեմաներ մշակվեն, վերազինվեն բոլոր տեղամասերը։ Խորհրդակցության ավարտին շրջանների եւ տեղամասերի պատասխանատուները նախարարին են ներկայացրել համակարգին եւ բնակչությանը հուզող հարցեր։ Ընթացիկ տարվա հունվարից Իվանյանում սկսվել է համայնքային վարչական կենտրոնի եւ 250 տեղանոց հանդիսությունների սրահի շինարարությունը։ Այն բազմաֆունկցիոնալ է, իր մեջ կներառի համայնքապետարանը, բուժկետը, ժամանցային սրահը։ Հանդիսությունների տունը կառուցվում է ԼՂՀ կառավարության եւ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Մարտակերտի շրջանում գործարար Լևոն Հայրապետյանի հովանավորած Սուվորովի եւ Մադաթովյան վան ռազմական ակադեմիայի շինարարությունը ֆինանսական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Շինարարությունը կվերսկսվի Հայրապետյանի Արցախ գալուն պես։ Իդեպ Մոսկվայի ավելի քան 1 տարի կալանքի տակ գտնված եւ վերջերս ազատ արձակված գործարարի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դերևս չի դադարեցվել։ Արցախի հնագույն վանական համալիրները վերանորոգման եւ նորացման փուլում են, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Եկեղեցաշինությունն ու հին հայկական պատմական վայրերի վերանորոգումն արագընթաց աճ է գրանցել Արցախում հատկապես վերջին տարիներին։ Հատկանշական է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների տարեց-տարի ավելացող թիվը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ օտարերկրացիներն հիմնականում հետաքրքրված են պատմական վայրերով, հին վանական կառույցներով, այսինքն այն ամենով, ինչը չես գտնի օրինակ Եվրոպայում։ Արցախի ամեն մի շրջան ունի իր տեսարժան վայրերն ու հնագույն ժամանակներից պահպանած յուրօրինակ պատմություն, որոնք եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ այս հողը հայկական է։ Լինելով տարբեր Տարբեր պատմական ու զարմանահրաշ վայրերում այս անգամ փորձեցինք առանձնացնել Հադրութի շրջանի Գտչավանք Միջնադարյան վանքային համալիրը։ Վանքի հնագույն պատմության եւ ներկայի մասին մանրամասնում է Արցախի պետական համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժելիկա Զաքարյանը։ Մենք հիմա գտնենք Գչավանքում, շատ բան կարող եմ ասել Գչավանքի պատմությունից, բայց կարազնացնեմ մի քանի փաստ այն առաջինը, որ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ ամբողջ Հայաստանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է Գչավանքը, 4-րդ դարում է ստեղծվել, չնայած որ շատ աղբյուրներում տված է, որ 12-ից 13-րդ դարերում է, բայց ընդամենը 12-ից 13-րդ դարում, ինչպես նաև 18-րդ դարում վերակառուցման, վերանորոգման գործեր են աշխատում, այստեղ վանականներ են ապրում, հոգեվորական ընտանիք, նրանք եկել են եւ 12-րդ դարում վերանորոգել եւ եկեղեցունքից ամրոցում ապրում էին։ Հետո պատերազմի հետևանքով այդպես ստացվեց, որ նրանք այստեղից գնացին, եկեղեցին ավերվեց, հետո Արցախյան պատերազմի ժամանակ այստեղ փրկվում են բազմաթիվ մարդիկ, որովհետև տեղը բարձր եւ ադրբեջանցիները չէին կարողանում բարձրանալ։ Հիմա եկեղեցու խաչահանած է, ինքը կնքված չէ, սակայն վերանորոգումից հետո օծելու են նորից սրբավայրը լինել։ Շատ լավ, այստեղ եկեղեցուն կից մենք տեսնում ենք կիսակառույց վիճակ։ Սրա մասին ինչ կպատմես։ Սա եկեղեցու մի մասն է, սակայն այստեղ նաեւ ապրում են այդ հոգեվորականների ընտանիքը։ Սա հիմնական այն մասերից է, որը դեռ չորոդարից է գալիս։ Այսինքն ամբողջ եկեղեցին այնքան է վերանորոգումներ անցել, որ չորոդարից շատ քիչ բան է մնացել։ Իսկ այդ մասում ավելի շատ բան կա հնուց, քան բուն եկեղեցում։ Պատմությունը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել է հայը կանգուն է իր պատմական ու հոգևոր արժեքներով, մշակութային մեծ ժառանգությամբ, եկեղեցական ու աշխարհիկ շենքերի բազմազանությամբ ու ինքնատիպությամբ, թշնամուց ազատագրած հայկական տարածքների պահպանմամբ եւ այս ժառանգությունը հայից խլել հնարավոր չէ։ Աննա Ղուկասյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստանի Հանրապետություն մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստերին։ Պիեմոնտե նահանգի Իվերիայի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայտարարությունում նշվում է, որ ճանաչելով պատմական ճշմարտությունը, քաղաքային խորհուրդն իր զորակցությունն է հայտնում հայ ժողովրդին եւ նրա անկախտելի իրավունքների պաշտպանությանն ուղված ջանքերին։ Քաղաքային խորհուրդը հույս է հայտնել, որ եվրոպական խորհրդարանը քայլեր կձեռնարկի Եվրամիության անդամակցության տեխնացու Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու եւ դատապարտելու ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 10-ին Թուրքիայի մայրաքաղաքական Կարայում տեղի ունեցած երկու պայթյունների զոհերի թիվը ըստ վերջին տվյալների հասել է 106-ի։ Այդ մասին հայտնել է Անկարայի բժշկական պալատը, նշելով, որ ներկայությամբ պայթյուններից դուժած 89 մարդու բուժումը շարունակվում է, 20 վիրավորել գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տնօրեն Պատրիկ Վիալի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանի կողմից Սիրիա հայ փախստականների վերաբնակեցումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում հակասում է միջազգային մարդասիրական իրավունքին եւ այդ հարցը պետք է հետաքննվի կոմիտեի մանդատին համապատասխան։ Միանշանակ կարելի ասել, որ միջազգային հանրությունը հրաժեշտ է տալիս Ադրբեջանի իշխանությանը։ Ազատլыկ թերթն իր միջազգային հանրությունը հրաժեշտ է տալիս Ադրբեջանի իշխանությանը հոդվածում նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանության քաղաքական թմրամոլության ցավալի ավարտի ժամանակաշրջանն է։ Դա են վկայում երկար տարիներ Ադրբեջանի իշխանության հետ բանակցությունների փոխզիջումներ գտնելու, մեղմ անցման համար ճանապարհներ առաջարկելու, ոչ այժմ անարդյունք մնալու հետ կապված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների վերջին հայտարարություններն ու գործողությունները։ Թերթը գրում է, որ ԵԱՀԿ Եվրոպայի խորհրդարանի Եվրոպայի խորհրդի դիրքորոշումը մեկ անգամ եւս հաստատեց, որ Ադրբեջանի ներկայիս իշխանության մասին անլուրջ կարծիք է ձևավորվել։ Նրանց որևէ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական պարտավորությունների նկատմամբ հավատը կորել է եւ որևէ զիջման կարիք այլևս չկա։ Այո, ոչ ոք հույս չի տածում այս իշխանության առողջացման նկատմամբ։ Ընդհանրապես բոլոր վատ արարքների վերջը վատ է լինում։ Ինչքան էլ միջազգային կազմակերպություններն ու առաջատար երկրները աշխատեցին ադրբեջանական իշխանությանը հետ պահել այդ վատ արարքներից, հնարավոր չեղավ, գրել է Ազատլագը, հավելելով, որ ադրբեջանի իշխանությունը զգում է իր վերջի մոտենալը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց